bueno, eh, la Diputació el que vol és eh, que tots els pobles que encara estan en normes subsidiàries, a dir normes subsidiàries, és el cas de Sella, de l'any 94, eh, vagin adaptant-se a la nova llei, a la LOTU, per a redactar plans general. d'ordenació urbana. Llavors, hem aconseguit una subvenció d'una quantitat, no recordo ara, 1.000 euros, 25, per a la, eh, cooperació tècnica i econòmica que ens ofereix per a la redacció de la primera part del pla general, que s'anomena pla general estructural. I és una primera part en la qual, bueno, ja eh, votació actuarà de la manera que tinga que actuar, en el Junta Moratos, ja ens eh, especificarà una mica el procediment, però de lo que es tracta és un poquet de, de marcar les grans directrius del planejament del poble per al futur. I això és una cosa que es fa en participació ciutadana, però ja té els seus temps d'anar pues, doncs, ja fent reunions en associacions, en el poble, etc. Però és un procés molt llarg, són molt grans, i que estic així en molts, perquè una redacció total i general poden ser de 3 a 4 anys, però aquesta primera part és la que ens financia la Diputació, de moment, és per elaborar la part estructural, és a dir, el que vos he comentat, no? I una vegada tinguem programes directrius, s'enviarà a la Conselleria Conselleria és la que revisa, perquè ara sí que Conselleria està molt amb aquests temes, la que revisa que efectivament eh, directius s'adapten a la llei, a la LOTU, i una vegada s'adapten ja és quan es comença a tramitar, o aproven, comença a tramitar-se ja en pla general en detall. Ja amb els càlculs de superfícies i coses ja més detallades. De moment és per als directius. Per a començar això doncs, cal aprovar aquest conveni i com s'ha De la feina que es va fer anterior volta, lo de l'agenda local 21, anava també encaminada cap a aquest tipus de coses i era pràcticament aquesta primera fase. Es podria aprofitar algo de lo que es va fer entonces? Sí, de fet nosaltres, com hem... Això, clar, ve de llarg, perquè Diputació ja m'ho ha citat en alguna ocasió per a parlar del tema, pues va demanar que feren unes directius preliminars per a la revisió de planejament i el que van fer és agafar tot allò que es va comentar en de l'Ordre 21, aquestes taules de participació. I això ens ha ajudat una miqueta a plantejar-los a ells de lo que de moment tenien eh? i lo que es va dir en, en aquells anys, com a primera fase, però bueno, per aquells que tenen una idea, ara que la idea un poc que portava. No? Algú més? No, no, no més. pues passem a votar. Vots a favor? una, se aprueba por unanimidad. El próximo ya tenemos que ser <laughs> extraordinario. Sí, ordinario. Sí, el próximo pleno, el, el ordinario que nos el 30 de junio. Sí. no cambia la el 30, ¿no? El 30. Mm. Muy bien. Ah.